Debet e kwaan gano? Deut tre, berek. Peche oan de zon de evan ur banar ganein? Ne lam tchoch si war, ni beche dargan an tchin. Nort che be peet aet eut ne Dje, me dispeñe de bet toun traeuk gero zen. Peu no si deus gwaet i hon. Boa, tcheret e eo yet.